بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصل في المهموز حكم المهموز في تصارف فعله كحكم الصحيح إلى الآخر Evet İzzi'den 47. dersimize geldik. Mu'telleri bitirdik. Bu dersimizde mehmuz konusuna başlıyoruz. Yalnız Dersimize başlamadan evvel bir hususu arz etmem lazım. Bugün talebelerimizden bir tanesi yani yanımda ders okuyan talebelerden bir tanesi bana sordu dedi ki Tarda'nın emri müfredi müennesi muhataben ne olur dedi. Tarda'nın emri. Radiye yarda var ya. Ben de dedim irdey olur. İrdey. Bana dedi ki ama siz derste irdi diye okumuşsunuz. Hayret ettim. Nasıl irdi diye okumuşum. Hatta e, inanamadım ama kendisinden emin konuşunca geldim evde o dersi açtım. 41. ders dedi. Geldim 41. derse hakikaten irdi demişim. Kitapta da irdi yazıyor meğersem. Ben hiç düşünmeden kitaptaki gibi okuyup geçmişim. Şimdi böyle işte maalesef geç ben buna genelde dikkat ediyorum. Kitabın yazdığına bakmıyorum. Kaide kurala bakıyorum. Çünkü kitaplarda yazı hataları oluyor. Ama orada hiç düşünme, hiç dikkat etmemişim. Ee, irdi diye okumuşum. Hayret ettim nasıl öyle yaptım. Ee, demek ki e, zaten bu iziyi işte doldururken oruçlu olarak dolduruyorum. Ramazan mübarek Ramazan ayında olduğumuz için. Demek ki açlıktan veya şeyden yorgunluktan hiç bazı şeyleri düşünmeden geçiyorum. Geçmişim daha doğrusu orada. Şimdi orayı bakın tekrar o dersi tekrar e, açın. Sayfa 163'te vel emru minha. Benim elimdeki nuskada 163'ün en son satırının sonunda vel emru minha diyor. Yani bu bunların emri Uğzu, Uğzu'a Uğzu, Uğzi, Uğzu'a Uğzuna. Ondan sonra İrmi, İrmi'ya irmi, İrmi, İrmi'ya İrmine. 164. sayfaya geçiyoruz tabi. İrde, irdeya, irdav benim elimdeki nuskada irdi yazmış. Ben de aynen okuyup geçmişim. Halbuki irdey olması lazım. İrdey olması lazım. İrdi değil, irdey. İrdeya. çünkü tardeyudur. Kökü tardeyudur. Ha tardayunun da hangisinden yapılıyor? Müfredi müennesi muhatabesinden. Tardayine. Tardayine. Lamül feli hasfediyoruz. Tardayi kalıyor. Yani dat harfi fethalıdır bunda. İrmi gibi değil. İrdey oluyor o. Yalnız kitapta irdi yazıyor. Ben de hiç düşünmeden, hiç de artık nasıl olmuş dalgınlığıma gelmiş irdi deyip geçmişim. Evet onu düzeltin. Onu irdi diye değil irdey diye ezberleyin. Evet. Şimdi mehmus konusuna başlıyoruz. Faslun fil mehmuzi. Faslun bu fasıl, bu konu mehmuz hakkındadır. Mehmuz biliyorsun. Mehmuz kelimesi hemeze kelimesinin ismi mefrudur. Yani hemzeli. Hem içinde hemze olan manasındadır. Zaten binada da gördünüz. Sahih hasto, misal hasto, mudaaf, lafifo, nakıso, mehmuzu, ecve. Fiilin kısımlarından bir tanesi de nedir? Mehmuzdur. Hemzeli fiil. Hemze harekeli elife diyoruz. E, i, u. E, i, u. Üç şekilde okunur veya sakin olarak. Mesela ve, e, vi, e, u veya. Hemze sahih harf sayılıyor. Yani illet harfi değil. Hemze. Bakın elif illet harfidir. Vav ve ya'dan geliyor. Ama hemze illet harfi de tabi elif kendi başına bir harf ama genelde hani dedik ya vav ve ya'dan kalb oluyor. Yoksa elif de kendi başına bir harf. O da bir harf, vav da bir harf, ya da bir harf. Zaten harfi illet üçtür. Vav ya elif. Hemze ise harfi sahihtir. Sahih harftir. Artık mehmuz zaten üç çeşittir. Mehmuzul fa var. Faul fiili hemzeli olan. Mehmuzul ayn bir de mehmuzul lam var hükmül mehmuzi diyor. Hemzelinin hükmü, hemzeli fiilin hükmü fi tasarifi fiilihi. Fiilinin çekimlerinde yani tabi fiilin çekimi derken ismi fail, ismi mef'ul onlar da içine giriyor. İlla fiil olması şart değil. Yani ismi fail, ismi mef'ul hepsi. Mudare, emir, nehi bunların hepsi ke hükmi sahihi. Sahihin hükmü gibidir. Niye? aynen sahih gibi çekiyor. Li enne söylüyor işte. Li ennel hemzete. Çünkü hemze harfun sahihun. Hemze harfi sahihtir. Yani mehmuz da sahih kısmına giriyor. Mu'tel kısmına girmiyor. Belki izinin başında anlatmıştım. Tam hatırlamıyorum ama hatır, e, anlattığımı zannediyorum. Şimdi en güzel taksim şudur. Yani fiili taksim ederken ikiye ayırmak önce. Sahih bir de mu'tel. Önce fiili ikiye ayıralım. Sahih, mu'tel. Sahih de kendi içinde üç kısma ayırıyoruz. Salim, mudaaf, mehmus. Salim, mudaaf, mehmus. Salim nedir? İçinde hem harfi illet yok. Zaten başta ikiye ayırdık ya sahih ve mu'tel. Sahih ve mu'tel. Sahih nedir, mu'tel nedir? Sahih içinde harfi illet olmayan, mu'tel içinde harfi illet olan. Asli harflerinde tabi. Bunu biliyorsunuz asli harflerinde. Ha. Şimdi sahih içinde harfi illet yok. Peki sahih kaç ayrılıyor? Üçe ayırıyoruz. Salim, mudaaf, mehmus. Salim, mudaaf, mehmus. Salim harfi illet zaten yok. Yoksa sahih olmazdı. Harfi illet olmamakla beraber artı tad'if ile hemze de yok. Tad'if ile hemze de olmayınca salim oluyor. Ha tad'if olunca mudaaf oluyor. E, hemze olunca zaten mehmuz oluyor. Demek ki sahih üçe ayrılıyor ayrılıyor. Salim, mudaaf, mehmus. Mu'tele geliyoruz. Mu'tel de dörde ayrılıyor biliyorsunuz. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Zaten toplam yedi tane. Ama bazıları salim derken, sahih derken salimi kastediyorlar. Bunu herhalde izinin başına anlatmıştım. Bu iki farklı şey var. Neyse. لأن الهمزة حرف صحيح همزة حرف صحيحتر lakinneha lakin bir durum var lakinneha lakin o hemze var ya o hemze kad bazen tuhaffefu tahfif edilir bazen hafifleştirilir yani başka harfe çevrilme çevrilerek, çevrilerek veya hasfedilerek bazen tahfif yapılır hemze niye Tabi ne zaman takfif yapılır? İza ne zaman ki vakaat vaki olursa o hemze, vakaat vaki olursa o hemze gayre evvelin. Gayre evvelde vaki olsa yani evvelde değilse, başta değilse, ilk harf değilse eğer. Bu şartla. Eğer hemze ilk harfsa zaten orada takfif, mahfif, değiştirme, ibdal, hazı falan olmaz. Eğer hemze ilk harfsa, kelimenin en başındaysa eğer. Ama gayri evvelse Gayri evvel ne demek? Yani başta değilse diyor ya iza ne zaman ki vakaat vaki olursa gayre evvelin evvelin dışında yani ortalarda falan, ikinci harf üçüncü dördüncü böyle olursa takfif yapılır. Peki niye takfif yapılır? Sahih olmasına rağmen hemzede niye bazen değişiklik yapılıyor? Niye takfif yapılıyor? Bunun sebebi nedir? Diyor li ha, çünkü o ha yani o hemze harfun şedidun şiddetli bir harftır. Sert bir harf. Bakın e. Dikkat edin. E. U. i insanı zorluyor. Hakikaten hemze çok sert bir harf. Çok sert bir harf. Hakkıyla çıkarmak, çıkarmaya çalışsan göğsün böyle zongur diyor. İnsanın göğsü böyle sallanıyor. E boğaz böyle titriyor boğaz. Boğaz titriyor. Evet. Demek ki li'enne harfun şedidun şiddetli bir harftır, sert bir harftır. Zaten dil ehli özellikle Araplar sertlikten, sıkletten hoşlanmıyorlar. Harfun şedidun min aksal halqi. Hatta hemze biliyorsunuz hangi harflerden? Halk harflerinden yani boğaz harflerindendir. Halk boğazdan çıkıyor. Zaten e, halk harfleri ağır harflerdir. Boğazdan çıkıyor. Mesela he, he, ayn, gayn, he, hemze. Hatırlıyorsun. Huruful halk, boğaz harfleri en ağır harflerdir. Üstelik hemze min aksal halki. Aksa yani en boğazın en uzağından. En aşağısından. Hani mescidi i Aksa diyorlar ya. En uzak mescid. Mekke'ye uzak ya. Medine'ye uzak ya. Ta kaç kilometre, kaç yüz kilometre yukarıda, kaç bin kilometreyi de geçiyor. Aksa diyorlar yani. En aksa. En uzak yani. <clears throat> işte min aksal halki. Boğazın en aksas, en aşağısından çıkıyor hemze. E hatta e, elinizi boğazınızın üzerine, üzerine bırakın. E dediğiniz zaman böyle boğaz titriyor. Sallanıyor böyle. E elektrik çarpmış gibi. İşte hemze sert bir harf. Hatta Hazreti İmam Ali kerramallahu vecehehu ve radıyallahu teala anhum ona e, nispet edilen bir söz var. Diyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu teala an demiş ki eğer Allahu Teala Kur'an'da hemzeyi göndermeseydi yani Kur'an-ı Kerim'de hemze olmasaydı biz hemzeyi kolay kolay telaffuz etmezdik. Yani hemzeyi sevmezdik, hoşlanmazdık hemze. Çünkü hemze insanın sesini çok sert, çok böyle e, nasıl tabir edeyim? Yani çok böyle e, belki çirkine meyledecek şekilde insan sesini çirkinleştirecek şekilde bir ses çıkartıyor insandan. Hakikaten mesela deneyin e, i, u çok sert bir harf. İşte onun için e, hemze tahfif gerektiriyor. Fetekulu dersin emele ye'mulu. Şimdi dedik ya aynen sahih gibi çekimleri, her şeyleri mesela emele. Emele fiili madi, ye'mulu fiili mudari, ke nesara yansur. Aynen nesara yansur. Yani nesara yansuru'yu nasıl çekiyoruz? Emele, emela, emelu, emelet, emelete, emelne. Herhangi bir değişiklik yok. Ye'mulu, ye'mulani, ye'mulune. Öyle çekiyoruz. Manası ise umud etti. Emele yani hani diyorlar falan kes tule emel sahibidir. Tule emel. Çok uzun umutluydur. Yani çok uzun hayalleri var. Tul, tul uzun emel kötü ahlaklardan bir tanesi nedir? Tuli emel yani çok uzun e, hayaller peşinde düşme. İşte ben 20 sene sonra bunu kazanacağım, 30 sene sonra bunu yapacağım. Halbuki belki 30 gün sonra ölecek misal yani. İşte emele ye'mulu. Emele umut etti, uzun umut etti, uzun. Yani uzun süreli, uzun geleceği umut etti. Ye'mulu uzun umut eder. Ke nasara yansur. Aynen nasara yansur gibidir. Vel emru minha ama emir biraz farklıdır. Hani dedik ya bazen değişiklik oluyor. İşte vel emru minha emeleden emir ne oluyor? Umul oluyor. Umul aslında umuldur. Ke unsur. Unsur gibi ama umuldur. Umul. Bakın ne kadar sert hemze. Dikkat ediyorsunuz. Ne kadar zor. Umul. İnsan yani böyle zorlanıyor. Hakkıyla çıkarmaya çalışsa tabi. Ha bazıları umul, umul. E, o zaten hakkıyla çıkarmıyor. Hakkıyla çıkarsan karnın geriliyor, göğsün sıkışıyor, boğaz titriyor. U'mul böyle. U'mul. İnsan böyle şey oluyor. Tuklebul hemzetu kalbedilir. El hemzetu hemze es U'mul ya ikinci hemze kalbedilir. Vave. İkinci hemze vava kalbedilir. U'mul olur. Lian kural. Niye? Şimdi bir kaide öğreniyoruz yine. Bir kaide. لِأَنَّ الْهَمْزَتَيْنِ Çünkü iki tane hemze İza ne zaman ki iltakata yan yana gelirlerse iltakata min kelimetin vahidetin dikkat edin aynı kelimede ama aynı kelimede bunun altını zihninizde tabi aklınıza bunun altını için bir kelimede yan yana gelirlerse vesanihima bir de bu şartla vesanihima o ikisinden ikincisi sani yani ikincisi hima o ikisinden o iki hemzeden ikincisi sakinetün. Sakin olursa o zaman vecebe vacip olur. Bakın vacip diyor. Caiz değil. Vacip mecbur olur. Kalbuha kalbetmek çevirmek ha o hemzeyi yani. O ikinci hemzeyi yani. Ya kalbuha yani o ikinci hemzeyi çevirmek vacip olur. Neye çevireceksin? Bi cinsi hareketi ma kabli ma kab leha. Bi cinsi hareketi ma kableha kendinden öncekinin harekesinin cinsine çevireceksin. Nasıl yani? Eğer o hemzeden önce fetha varsa fethanın cinsi nedir? Hem cinsi eliftir. Elife çevireceksin. Eğer damme varsa onun hem cinsi nedir? Vav'dır. Vav'a çevireceksin. Eğer kesre varsa esre yani veya kesre hem cinsi nedir? Ya'dır. Ya'ya çevireceksin o hemzeyi. İnşallah anladınız. Toparlıyorum bu kuralı, bu kaideyi, bunu unutmayın. Tekrar toparlıyoruz. Zihnimizi açalım. Eğer iki tane hemze aynı kelimede yan yana gelirse, iki hemze aynı kelimede yan yana gelirse ve bu iki hemzeden ikincisi sakin olursa, bu iki hemzeden ikincisi sakin olursa, işte o sakin olan hemzeyi vaciptir ki kendisinden önceki harekenin cinsine çevirelim. Fetha ise o hemzeyi elife çevireceğiz. O hareke damme ise hemzeyi vava çevireceğiz. O hareke kesre ise e, hemzeyi yaya çevireceğiz. Bunu bilin yani. Belki daha evvel de söylemişim söylememişim. Ya kesrenin hemcinsidir. Vav dammenin hemcinsidir. E, elif fethanın hem, hemcinsidir. Hatta tecvid okumuşsanız biliyorsunuz. Elif ne zaman harfi med olur? Makabli meftuh olduğu için. Yani hemcinsi harekeyle olunca. Gerçi elif her zaman zaten öyle de. Vav mesela. Vav ne zaman harfi med olur? Makabli madmum olursa. Bakın hem cinsi olan kendisine uygun hareke olduğu zaman harfi med oluyor. Ama lev mesela lev kelimesinde vav harfi med değil. O anda harfi med görevini yapamıyor. Çünkü makabli meftuh kendisine uygun hareke değil ondan önceki. Lev. Ya ne zaman harfi med olur ya sakin makabli kesreli olursa. Ha işte burada da iki hemze yan yana ikincisi sakin aynı kelimededirler O ikinci hemzeyi vaciptir ki kendisinden önceki harekenin cinsine çevirelim. Evet. Demek ki ibareyi tekrar okuyorum. لِأَنَّ الْهَمْزَتَيْنِ iki hemze iza ne zaman ki iltakata buluşurlarsa yan yana gelirlerse min kelimetin vahidetin bir kelimede ve sanihima o ikinci hemzede sakinetun sakin olursa o zaman vecebe vaciptir kalbuha o ikinci hemzeyi kalbetmek çevirmek neye çevirmek bir cinsi hareketi ma kableha. Ma kabilenin harekesinin cinsine çevirmek, o cinse çevirmek vaciptir. Ne gibi? Ke amene gibi mesela. E e'menedir. Ekreme babındaki gibi. E e'mene. Dikkat edin. E e'mene. E'mene yu'minu imanen. Ekreme yukrimu ikramen. Dikkat edin. E'mene yu'minu imanen. Ne yapıyoruz? E'mene. İki hemze aynı kelimede gelmiş. Ekreme gibi. Ekreme kalıbındadır bu. İf'al babındandır yani. E'mene. İki hemze aynı kelimede gelmiş. İkincisi sakin. O zaman ikinci hemzeyi neye çevireceğiz? Makablinin cinsine. Makabli nedir? Fetha. Fetha'nın cinsi nedir? Elif. Amene olur. Amene iman etti diyorlar ya. Amene. Amene'nin aslı nedir? E'menedir. Birisi dese ki iman ne sigadır? Diyeceksiniz iman if'al babının mastarıdır. E'mene yu'minu imanen. E'mene yu'minu imanen. İkram babındandır. İşte amene inandı manasında. Amene iman etti, inandı manasında aslı e'menedir. Bu hemzenin elife çevrilmesine örnek. Ve umine. Bu da u'minedir. Ukrime yani meçhul. E'menenin meçhulu. U'mine. İman olundu e emene iman etti. U'mine iman olundu. U'mine'de ne yapıyoruz? Hemze sakin, makabli dammeli olduğu için. Tabi iki hemze yan yana aynı kelimede gelmiş. İkincisi sakin ama makabli dammeli olduğu için vava çeviriyoruz. U'mine oluyor. U'mine yani iman edildi, iman olundu. İmanen, bakın ikramen gibi. imanendir aslında. Bu da kesreye yani hemzenin e, makabli kesre olup yaya çevrilmesine, ya harfine çevrilmesine örnektir. İmanendir aslı. İmanen. İmanen yaya çeviriyoruz. İman. Demek ki iman nereden geliyor? İman imandan geliyor. İman. İkram gibi yani. İf'al babının mastarıdır. Evet. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi bu bir iki satır. Şimdi okuyacağımız bu bir satırı çok dikkatli dinleyin. Çok dikkatli. Zihninizi açın, dikkat dinleyin. Şimdi diyor ki فَاِنْ كَانَتِ الْعُولَى hemzete vaslin O iki hemzeden biri hemze vasıl olursa o iki hemzeden ilki dikkat edin. فَاِنْ كَانَتِ الْعُولَى Hani iki hemze yan yana gelmiş ya ikincisini çevirmişiz ya ha o iki hemzeden ilki hemze vasıl olursa Nasıl? Mesela emele emrini yapalım. U'mul oldu değil mi? U'mul. Şimdi u'mul. Kuralımız neydi? İki hemze yan yana aynı kelimede gelse, ikincisi sakin olsa o ikinci hemzeyi makablinin harekesinin cinsine çeviriyordu. Kuralımız buydu. U'mul yaptık ne? U'mul yaptık değil mi? U'mul. Ama hatırlayın buradaki u'muldaki ilk hemze nedir? hemze-i vasıldır. Hemze-i vasıldır değil mi? Hmm. Şimdi bu. Eğer ilk hemze hemze-i vasılsa. Hemze-i vasıl nasıldı? Tesbutu fil iptidai ve tesqutu fid derci. Hatırlayın. Hemze-i vasıl eğer onunla başlarsan okumaya okunur. Ama ondan önce başka bir kelimeyi ona bitiştirirsen hemze-i vasıl ortadan kalkıyordu. Yani okunmuyordu değil mi? Ha şimdi u'mul. Ve gelsin diyelim. Ve'mul diyeceğiz. Umul tabi umul olmuş umul. Vav geldiği zaman o hemze ilk hemze vasıl okunmuyor. Vav e, vevmul oluyor değil mi? Vevmul. Hmm. Hemze vasıl okunmadığı zaman o zaman o ikinci hemze tekrar hemzeye dönüşür. O vav var ya o tekrar hemzeye dönüşür. Niye? Çünkü onu hemzeden vava dönüştüren durum ortadan kalkmış oluyor. O durum ortadan kalkmış oluyor. Niye onu vava çevirmiştik? U'mul. Niye vava çevir? Ondan önce hemze olduğu için değil mi? Ama o hemze-i vasıl okunmadığı zaman tekrar o hemze tekrar vav'dan hemzeye dönüşüyor. Yani u'mul umul oluyor ama vav getirdiğin zaman başına hemze-i vaslı okumadığın zaman ve umul değil de tekrar ve'mül oluyor. Tekrar ve'mül oluyor. Bunu inşallah anladınız. Bu kolay. Şimdi diyor ki fe in kanetil ula hemzete vaslin. Eğer o iki hemzeden birincisi hemze-i vasıl ise ta'udu saniyetu ikincisi döner. Ta'udu yani döner. Ade ya'udu. Taudu döner. Es-saniyetu ikincisi döner hemzeten. ikincisi tekrar hemzeye döner. İndel vasli. Eğer vasıl yaptığın zaman yani bir kelimeyi buna vasıl ettiğin zaman hemze-i vasıl okunmuyor artık. Çünkü hemze-i vasıl vasıl için gelmişti zaten. Ha başka bir kelime o vasıl vazifesini yaptığı zaman hemze-i vasıla ihtiyaç kalmıyor. Hemze-i vasıl okunmuyor bunu biliyorsunuz. Hemze-i vasıl okunmadığı zaman iki hemze olma hali ortadan kalkıyor. Tek hemze kalıyor. O tek hemze de tekrar hemzeliğine geri geliyor. Demek ki umul oluyor ve ve'mül. Dikkat edin oluyor ve ve'mül. Ha burada diyor iza infetaha ma kableha eğer ma kabli fethali olursa ha, bu, bu e, söz burada geçersizdir. Burada bir yanlışlık var. Yani diyor o hemze-i vaslı ortadan kaldıran harf eğer fethali ise mesela ve bu şartla diyor tekrar geri gelir. Aslında bu şart yok. Aslında bu şart yok. Hatta inşallah Allah nasip ederse Saadet'in okuduğunuz zaman yani bu izinin şerhini okuduğunuz zaman orada tek tek ayetlerden örnek veriyor. Yani dammeli de olsa, fethali de olsa, kesre, kesreli de olsa yani o hemze-i vaslın yerine görev yapan kelime illa fethali olması şart değil. Burada diyor iza in feteha ma kableha. E, o hemzenin geri dönebilmesi için kabli diyor fethali olacak. Makabli nedir yani? Yani o gelen kelime, o hemze-i vaslın yerine gelen kelime. Dikkat edin zihninizi açın ne dediğimi anlayın o hemze-i vaslın yerine mesela ve'mül diyelim. Burada ve'mül vav gelmiş. Yani vav fethali olacak. Yani o hemzenin makabli yani o dönüşen tekrar vav'dan hemzeye gelen hemzenin makabli fethali olacak diyor. E, bu şartla diyor. Ha fethali ol. Mesela ya zeydu olsaydı ya zeydumul vav olurdu diyor. Yani burada böyle diyor. İzi böyle diyor bu e, İmam-ı e, Zencani. Diyor makabli meftuh olacak. Yani ne demek istiyor? Mesela diyor veumül oldu ve'mül. Tekrar hemze geri geldi. Ama öyle olsaydı ya zeydumül olsaydı o vav tekrar vav olarak kalacaktı. Öyle demek istiyor ama bu yanlıştır. Niye yanlış? İnşallah saadetinde de göreceksiniz. Tabi bunu acaba İmam-ı Zencani mi bu hatayı yapmış? Olabilir. İnsandır. Bir insan ne kadar allame olursa olsun hani diyorlar ya şaşmaz düşmez bir Allah İnsan şaşırır yani en derin alimler bile, en büyük allameler bile bazı yerlerde ya unutkanlıktan ya dalgınlıktan bir e, hata oluyor yani bu çok normaldir. Şimdi bu iza infetaha ma qablaha burayı İmam Zencani dalgınlığından veya e, şeye gelmiş, dalgınlığına gelmiş. Çünkü bunu bilmemesi mümkün değil öyle büyük bir alimin. Dalgınlığına gelmiş bu şartı koymuş böyle bir şart yok. Yani ve'mül de olsa geri gelir. Mesela ya zeydu'mul. Ya zeydu'mul. Orada mesela ya zeydu. Ey zeyd. U'mul. Ha. Katı yapsan yani vasıl yapmasan ya zeydu umul olur. Ama vasıl yapsan ya zeydu umul. Ya zeydu umul olur. İnşallah anladınız. Evet. Demek ki iki hemze yan yana olduğu zaman bu iki hemze ikincisi sakin olsa o ikincisi makabilinin e, harekesinin cinsine çevrilir. Ama vasıl birincisi hemze-i vasılsa ve o hemze-i vasıl ortadan kalkarsa o ikinci hemze neye dönüşmüşse dönüşsün ister vava dönüşmüş olsun ister yaya dönüşmüş olsun ister elife dönüşür tekrar hemzeliğine geri döner. Tekrar hemze olur. Evet. Bu iza infetaha ma kablaha isterseniz bunun üzerine bir çizgi çek. Yani bunu ezberinize katmayın çünkü bu yanlıştır. İza infetaha ma qablaha bu şart yok. Yani fethali olması şart değil. Evet. Dersimiz buraya kadar yeter olsun. İbareyi okuyorum. Faslun fil mehmuzi حكم المهموز في تصارف فعله كحكم الصحيح لأن الهمزة حرف صحيح لكنها قد تخفف إذا وقعت غير أول لأنها حرف شديد من أقصى الحلق فتقول أمل يأمل كنصر ينصر والأمر منها أومل كأنصر تقلب الهمزة الثانية واوا لأن الهمزتين إذا التقطا من كلمة واحدة وثانيهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها كآمن وأؤمن وإيمانا فإن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل إذا انفتح ما قبلها أطيرس Ee, şöyle diyoruz. Ee, تعود الثانية همزة تعود الثانية همزة عند الوصل مثل وأمل مثل وأمل diye okuyalım.